2008 amabian sortu zen barduak Nafarroako taldekako bertso proiektua errialdeko bertso eskolen xarearen indartzeko asmoz. Ordutik bi urte eta ikantolatzen da eta molde hortan bertsolaritza beste manera batez gozatzeko parada emaiten da bertsolari eta bertso zaleen arteko zubiak eginez eta taldekako silaba ere ispiritu berarekin iragantzen jaz. Eta jazko barduak eta silabako xapeldunen arteko desafioa antolatzen du guri irratiak. Leitzako aldatzea komeni taldeko joanes jarri gilekin mintzatu gira lehenik ondaizielan, eta izenaren jatorria saludauko. 2018-in bardotan apuntatu behar ginen lehitzeko taldea, gure bertxe eskolakoa, eta izen bat jarri barra ginen talderi, eta ez ginekin ze izen jarri, eta izen batzu gora eta bera, eta ez ginen e, ados jartzen, eta norratek esantzun, eta aurreko urteko berdine jartzen badu, eta erantzuna izan zen, ba, aldatzea komeni, esan ginen, bale, ba, aldatzea komeni, eta alaxe gelditu zen. Hala, orain, Nafarroako barduetako xapelunak pozik, ostirale untako desafioan aparte hartzeko. Bai, gu esan zigoen hoi, ba, xilabako finala pasatu zela, eta irabazleen aurka edo irabazlekin desafio bat aberriteko presteongo ginen. Eta bai, pres gaude, lehenbiziko momentutik. Lapurdi eta Nafarroaren artian den xarako urtsolak gerizatuko du ostirale untako bertsolaritza itzordu polit hau. Lapurdiko makin salto, taldeko eande alfarok, plaza jaundiz parte hartu zuen, taldekako silaban, eta lehenbiziko desafio hunek beste batzu ekarriko dituela espero du. Egia da, eta silabako saio horietan ere, memento atez, eh, Eh, saioa finituta, elgarri inditugu hola desafio batzu eto, indarko gauza gara baina zuen, eskualdean, eta hola, oraino gauzatu ez dena, baina hau gauzatu da, izatiak izan dira horren eta abiatzeko lehendiziko da emaiten duzuenak, baina agian eh, gehiago ere izanen da, zendako ez, sortu diren talde horien artean, eh, berdin Euskal egiko beste taldeekin, eh? Bai, bai, bai. Bururatzeko, nola ez, bertsuer leku utz dieza egun nafagoatik abiatuz. Matxin saltoek gombidatuak gaituzte desafiora esan ziguten etorriko al zarete gure saiora Joango, joango gara sarara elkarrekin kantara eta gainera gustora ta saioan zer gertatuko den han bertan ikusiko da eta saioan ze pasako den han bertan ikusiko da Nafarroa lapurdi azer desafio ni leitzar horietaz enaiz bate fio urtsolan untza janta ez dugu euskal irratientzat einen dut pario